And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu broj 7 Dencebarske vesti, emisije Mobility. i za ovu našu misiju pripremili smo vam mnoštvo zanimljivih um, vesti i aktualnosti iz um, sveta mobile komunikacije, mobilnih telefona i naravno automobilizma. Sa nama je naravno kao i uvek naš generalni sponsor, Apple savjetnik. Ako želite da saznate sve što vas zanima o proizvodima kompanije Apple, posjetite applesavjetnik.com. A mi krećemo odmah sa našom prvom rubrikom mobilne komunikacije, mobilni telefoni i idemo sa prvom informacijama. Prva informacija nam stiže iz Sonija koji će uskoro da predstavi dva vodeća nova telefona. 2014. godine naravno e, ispred nas i sa njom stiže CES 2014 sajam koji počinje 7. januara. Nedugo nakon tog sajma u je sajam u Barceloni također gdje će mnoštvo proizvođača da predstavi opet neke novitete. A posljednji izvještaji koji stižu iz različitih izvora da će Sony predstaviti dva nova modela. Ovi telefoni za sad nose oznaku Sirius i Canopus, a u prodaju će pojaviti u prvoj dekadi 2014. godine. Sirius će vjerojatno imati 5.2 inčni ekran sa Snapdragon 800 procesorom, i 4G konekcijom, a ovaj telefon bi mogao da bude i predstavljen već na Cesu 2014 u Las Vegasu. Canopus je manji uređaj u odnosu na prethodnika sa dijagonalom od 5 inča i Snapdragon 800 ili 805 procesorom, ali e, također neće e, imati svoju podršku za internet, što je malo čudno. Pa da li je u pitanju neka greška ili ne, to će se vidjeti, s obzirom da se oni još dosta krije tu e, tačnu specifikaciju. A možda će da bude nešto kao iPod Touch, ali ostajemo da vidimo koncepcijski. Za oba uređaja se postavlja pitanje da li će imati 2 e, dva K ekrane, mada je pravo pitanje šta se u stvari pod 2K ekranu s obzirom na 1280 puta 1080 rezolucija koju trenutno imaju vodeći modeli Androida, spadaju pod tu klasifikaciju. Ostaje nam da budemo strpljivi i da vidimo šta će to biti. Sljedeća vest nam stiže iz Samsunga koji će predstaviti svoj metalni telefon, ali to neće biti Galaxy S5 kako je prvobitno najavljeno. Nema sumnje će Galaxy S5 koji će stići za par mjeseci biti odličan telefon, ali je pitanje da li će ipak ponuditi metalno kućište kao što imaju njegovi direktni konkurenti iPhone 5S i HTC One. Prema nekim posljednjim izvještajima, Samsung će izbaciti metalni telefon u svakom slučaju, ali po svoj prilici to neće biti Galaxy S5. Očekuje se da će Samsung u narednim mjesecima predstaviti i dva nova vodeća modela, Galaxy S5 i novi Galaxy F koji će imati metalno kućište i bit će prvi flagship smartfon ove korejske kompanije sa ovakvim kućištem. Ovo nije prvi put da se čuju ovakve vesti o Galaxy F telefonima, a više informacija sigurno će se pojaviti tokom e, CESA 2014 i naravno sajma u Barceloni. Samsung je također premjestio deo svojih kapaciteta za proizvodnju u Vijetnam, a mnogi procenuju da je upravo to znak kreiranja novog metalnog telefona. Pa ćemo vidjeti kad to bude izašlo, da li je to zaista tako ili ne. Sljedeća vest nam stiže iz kompanije Twitter koja testira novu funkciju. Twitter je počeo da testira novu funkciju koju su korisnici tražili prilično dugo, a u pitanju je favorizovanje naloga. Twitter određen korisnicima omogućava da favorizuju ili da e, sklone sa favorites liste Twitter profile, što znači da je moguće obeležiti one profile koji su korisniku od značaja. Ovo je dobra ideja kada brzo i lako želite da prođete kroz svoju listu naloga koje pratite, kao i da primate i šaljete notifikacije tim posebnim individuama. Za sada izgleda se radi o eksperimentu, na određenom broju Twitter korisnika i to isključivo na mobilnoj platformi. to nije poznato kada i da li će ova funkcija stići svima, tako da nestrpljivo očekujemo vesti iz kompanije Twitter. Sljedeća vest nam stiže iz Apple-a, mada pa bi mogli pre da kažemo da je ovako nije baš možda prava vest, ali je glasina. Najnovi glasine govore da je Apple gubi interesovanje za retina ekran. Poručuje se da bi Apple mogao da odbaci retina ekrane sa svoje linije tablet uređaja i fokusira se na povećanje rezolucije ekrana. Deo problema je u tome što iPad odlikuje nominalno slabija rezolucija od nekih svojih rivala, kao na primjer se navodi novi iPad Air, budući da pojedini Android telefoni E, u tom cenovnom rangu imaju veću rezoluciju ekrana od njega. Prema glasinama koje su se pojavile, Apple testira tablete i sa 2K i 4K rezolucijama koji bi mogli da se pojave u trećem tromesečiju 2014. Sljedeća vest nam stiže iz LG-a koji izbacuje e, uređaje za nošenje kao što, što su G-Arch i G-Health Veoma kratak e, izveštaj ili glasina se pojavila na internetu e, da i prestojeći LG-evi novi proizvodi trebaju da budu pametni satovi koji će biti e, G-Arch i G-Health. Pored toga, navodi se da ova kompanija duboko u razvoju i narukvice za fitness, koja prati parametre zdravlja, bitnih pozdravlja i ona će se naravno zvati G-Health. Još uvek su nepotvrđene ove informacije, tako da ćemo morati još malo da sačekamo u toku e, ove godine i da vidimo da li je to zaista tako. Prelazimo sledeću vest, tiže nam iz google Google Glass će kreirati fotografiju namigivanja. Vlasnici Google Glass uređaja su dobili iznenađenje u vidu Glass aplikacije za iOS. I to ranije nego što je planirano. Google je brzo uklonio aplikaciju sa App Store-a, ali je otkrio nove update koji će glas dobiti. Među njima je i kontraverzna opcija kreiranja fotografija namigivanjem. Ova funkcija ranije bila moguće putem aplikacije Winky, ali su kritičari izrazili bojazan da bi aplikacija mogla zloupotrebljavati za kreiranje fotografije ljudi na javnim mestima bez njihovog znanja. Išlo se čak i dotle da je američki kongres poslao Google pismo upozorenja vezano s ovom funkcijom. Međutim, Google nije previše zabrinut i aplikacija je dalje nastavila sa, da se razvija. U poruci koja je pratila objavu update on je rekao da se počinje sa, e, Google izjavio da počinju sa slikama, ali samo zamislite kakve mogućnosti postoje. Zamislite dan da se vozite taksijem i sve što je potrebno jeste namignete na taksimetar i izvršite plaćanje ili namignete u prodavnici obuće i oni isporuče u vašoj veličini robu na vrata vašeg doma. Veoma zanimljivo, ali koliko je to još daleko od realizacije, vidjet ćemo. Sljedeća vest nam stiže opet iz Apple-a, koji u martu stiže sa iOS-om 7.1. Apple je već počeo da donosi beta verzije narednog velikog iOS 7 update-a iOS 7.1 i to uglavnom programerima. Poslednje glasine govore da je IO7 prosleđen različitim um, programerima na testiranje. Za sada ovaj bil nije omogućen svima, jer je prošlo previše vremena, e, nije prošlo previše vremena otkako je Apple lancirao e, iOS 7 Beta 2, a prema navodima iz, poznacima navoda pouzdanih izvora, on donosi bitne ispravke bugova kao i nekoliko novih funkcija koje do sada nisu imenovane. Isti izvor tvrdi da iOS e 7.1 neće biti javno lansiran pre marta 2014. godine sigurno, ranije se očekivalo da će verzija biti dostupna možda čak i krajem januara, početkom februara. Također nije poznato da li će ova verzija ios uključivati i patch koji sprečava jailbreak, koji se navodno pojavio sa ios e 7, mada je poznato da Apple je prilično ažuran u patchovanju ubrzo nakon što se pojavi taj jailbreak ostaje nam da sačekamo naravno i da vidimo. Sljedeća vesla također stiže iz Apple-a koji sprema 12,9 inčni tablet za oktobar 2014. Znači za sad je ovo glasina. Najnovije glasine koje se pojavljuju na internetu navodi da Apple planira da lancira svoj tablet velike dijagonale u oktobru 2014 tablet se već nekoliko puta pojavljivo u procurelim vestima, ali trebalo bi da ima veličinu od 12,9 inča. Prema ovom izvoru tablet će biti namijenjen tržištu iz oblasti edukacije, a također pominje se da će tablet izgraditi Quanta Computer, a Apple se odlučio za ovu dijagonalu, tako što je, iako je testiran bio i e, uređaj od 13,3 inča, što je zaista veliko, Pored ovoga pominje se da Apple radi i na većoj verziji iPhone uređaja, koji bi također trebalo se pojaviti negde u maju 2014. A ovaj novi iPhone će imati e, najnoviji procesor proizveden u 20 nanometarskom procesu, a isti čip se mogu naći i u pomenutom tabletu. To obzirom da je ovo još u domenu glasina, ostaje nam da sačekamo naravno i da vidimo tačno šta će se od toga ostvariti. To je ujedno bila i posljednja informacija u ovom našem prvom bloku, a mi prelazimo na našu rubriku Automobilis. Krećemo sa prvom informacijom, najbolji sportski motocikl za 2013. godinu. Poznati američki sajt posvećen motociklima motorcycle.com objavio je svoju tradicionalnu listu najboljih dvotočkaša za 2013. godinu u kategoriji najbolji sportski motocikl. Prošle godine pobedio je BMW S1000RR, a titula ni ove godine neće iz jer pripada BMW-ovom modelu HP4. HP4 je na tržište stigo krajem prošle godine, a vrlo brzo je postalo jasno da se radi o žestokoj mašini male težine sa odličnim prolaznim vremenim, e, vremenom na testovima, elektronskim ogibljenjem koje se samo prilagođava, pa stoga ne treba ni da čudi što je Bavarac odneo ovo e, laskavo priznanje. Njegov agregat, nepromenjen u odnosu na S1000RR, iako vrlo snažan, nije težak za kontrolu, a ima izuzetno optimizovanu potrošnju. Ne treba zaboraviti aluminijumske pelne kao ni monoblok kočice koje sa lakoćem zaustavljaju raketu. Ipak kada se govori o HP4 uvijek se nekako dođe do njegove elektronike, sistema za kontrolu proklizavanja koji će i relativno neiskusnom vozaču pružiti uživanje tokom vožnje, dok dinamička kontrola amortizera predstavlja fantastičnu novinu koju mnogi jedva čekaju da vide i na nekim jeftinim modelima. Što se tiče BMW-a HP4, njegova cena konkretno u našoj zemlji iznosi 20.990 euro tako da teško da možemo ovaj model nazvati jeftinim. Idemo dalje, kako se bliži godina, na izmaku karakteristike tržišta polovnih automobila za 2013. I dalje su nemački polovni automobili najtraženiji. Analiza tržišta je utvrđeno da polovni automobili, u stvari koji su najtraženiji u Srbiji, koliko koštaju određeni modeli, u zavisnosti od godišta i kubikaža. Iako je 2013. po mnogim pokazateljima bila najtež godina za prodaju automobila, tržište polovnih automobila je bilo aktivnije u u odnosu na tržište no, od e, prodaje novih automobila. Što je naravno i razumljivo jer za manju svotu novca mogu pronaći relativno dobri polovni automobili. Najtraženiji proizvođači polovnih automobila pet Nemaca je u top 10. Još jedan dokaz da su u Srbiji Nemci najpopularniji jeste što je među top 10 najtraženijih pet marki iz Nemačke, a redosled je sljedeći. Ubedljivo najviše se traže Volkswagenova vozila, a za ovom markom slede Opel, Audi i BMW. Tek na petom i šestom mestu po interesovanju nalaze se proizvođači koji nisu iz Nemačke, već iz Italije i Francuske, reči o Fiatu i Renault. Zanimljivo je da na sjednom mestu tek Mercedes, koji zapravo i najmanje traže među nemačkim automobilima, a onda slede Peugeot, Ford, Alfa Romeo i Citroen pri kraju. Zanimljivo je da je gotovo podjednako interesovanje i za vozila marki Jugo i Mazda, a nešto je traženija Toyota, što je jedan dokaz da japanski polovni nikako ne dožive popularnost na našem tržištu, iako po karakteristikama odavno to zaslužuju. Prelazimo ponovo na još jedan tekst vezan za prodaju ovoga puta novih automobila u Srbiji koja se u prethodnoj godini nalazi na najnižim granama. Proda novih automobila u Srbiji u godinu na izmaku spala je na najniže moguće grane. U prvih 11 mjeseci prodato je tek e, nešto više od 20.000 automobila, a ako se ostvare najoptimističnije prognoze u decembru će, kad se podvuče crta, biti otprilike još oko 2000 više. To bi značilo da smo prodali još oko 1000 vozila manje nego tokom 2012. godine, ističu iz kompanije Renault Nissan Srbija. To je negdje nivou očekivanja jer smo svi bili svjesni da upreko smanjivanju cena, mnogobrojnim pogodnostima, pa čak i martovskom salonu bilo u Beogradu, ništa dramatično se neće desiti. Što se tiče luksuznih automobila, prodaja u Srbiji je na redovnom nivou, što znači da Mercedes, Audi, BMW, Lexus ne brinu za mjesečnu kvotu izjavljuju Srpske asocijacije uvoznika automobila jer oni godišnje prodaju oko 1.500 do 2 vozila baš kao i pre prekriz. I dalje smo u našoj zemlji, sa ne baš pozitivnim vestima, skuplje gorevo od nove godine. Gorevo u Srbiji će, kako se očekuje, poskupiti do 4 dinara po litru u prvim danima nove godine u januaru, jel? i to zbog usklađivanja akciza na naftne derivate. Povećanje akciza na naftne derivate direktno će se odraziti na rast cijena goriva na pumpama, jer naftne kompanije ne mogu da to povećanje akciza nadoknade iz svojih marši. Tako da od 1. januara 2014. godine sve će poskupiti dizel za 4 dinara, benzin za 0,4, a gas za 5 dinara po litru. I posljednja informacija o ovoj našoj, možda nešto malo kraćoj emisiji što ste navikli, Putevi Srbije ponovo traže povećanje putarine za 20%. Kako prenosu novinske agencije, Putevi Srbije će posle nove godine, odnosno u toku januara, ću poneti vladi zahtjev za povećanje cene putarine u proseku za 20%. Sa zahtevom puteva Srbije za povećanje prethodno treba saglase u Ministarstvu saobraćaja i financiju privrede, i također e, ono na što oni naglašavaju je da putarina u Srbiji nije menjena 6 godine, da bi trebalo da se poveća za iznos PDV-a, odnosno 20%, da bi bilo više novca za održavanje putne mreže. Putevi Srbije su 1. jula ove godine počeli da plaćaju PDV na prihod od putarine. Tako da ćemo vidjeti da li će to proći, ali ako bude prošao još jedan namet za vozače, što baš nije pozitivno. To bi ujedno bila i posljednja informacija koju smo pripremili u ovoj našoj decembarskoj emisiji Mobility. Moje ime je naravno DJ Nexus kao i uvek, generalni sponsor applesavjetnik.com Do nekog sljedećeg susreta budite mi dobro i zdravo i ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. NXS Podcast.